Ah, tout together. Tout together. Ah, tout together. MC lá novamente. Ai. Ai. Fiotito. Fiotito. Ô, oh, Fiotito. Essa dança é nova e não é pra qualquer um. Primeiro tu bebe, depois nós fumamos. um. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, tundum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum. Mais uma, né, ladrão? Primeiro nós tomar siroc, depois nós fumar um. Primeiro nós tomar siroc, depois nós fumar um. Faz parará tom tom, faz parará tom tom, faz parará tom tom tom, faz parará ah, tom tom, faz parará tom tom, faz parará tom tom, faz parará tom tom. Ei ladrão, é tomar no. Essa dança é nova e não é pra qualquer um. Primeiro tu bebe, depois nós fumamos. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum. Tum, tum, dum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum. Tum, dum. MC lá novamente. Ai. Ai. Fiotito, Fiotito, ô oh, Fiotito, ai. Essa dança é e não é pra qualquer um. Primeiro tu bebe, depois nós fuma. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum. Mais uma, né, ladrão? Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Então faz com o bumbum, parararatum. Primeiro Primeiro nós tomar siroc, depois nós fumar um. Primeiro nós tomar siroc, depois nós fumar um. Faz parar tom tonton, faz parar tom tonton, faz parar tom tonton, faz parar tom tonton, faz parar tom tonton, faz parar tom tonton, faz parar ah, tom tonton. Ei ladrão, é tomar no essa dança é nova e não é pra qualquer um. Primeiro tu bebe, depois nós fumamos. Então faz com o bumbum. Parararatu. Então faz com o bumbum. Tum, tum, tum. Então faz com o bumbum. Parararatu. Então faz com o bumbum. Parararatu. Então faz com o bumbum. Parararatu. Então faz com o bumbum. Parararatu.